السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد تنمشكر الله سبحانه وتعالى تنبو كتانا كتك درس هي كوانزا كبسة كوسيانا مادة مهم يا عقيده Na kama tulivyotangulia kutaja hapa kwa group juzi ni kuwa insha Allahu Taala itakuwa tuwapitia kwa pamoja risala ndogo ambayo yaitwa khudh aqidataka min alkitabi was sunnati sahiha chukua aqida yako imani yako kutoka kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an na sunna iliyothibiti kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam risala hii imeandikwa na Sheikh ambaye aitwa Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala huyu Sheikh ambaye alizaliwa 1925 na alifariki eh, 2010 eh, katika mji wa Makkah al-Mukarramah raaha Allahu tabaraka wa taala wazadaha Allahu sharafa akiwa ni mwalimu wa hadithi katika madrasa ambayo inaitwa Darul Hadith bi Makkah al akiwa ni mwalimu pale ibn mwalimu wa Qur'an au hadithi ni shekha ambaye ameandika risala nyingi za ta, za akida na za kuwaelekeza waislamu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini tumeamua tuanze na mazungumzo haya muhimu ya akida ni kwa sababu jambo la kwanza kabisa ambalo kwamba Muislamu afaa kulipatia umuhimu afaa kulielewa na kulijua ni jambo la aqida na ni jambo la tauhid kwa sababu pasina na tauhid chochote ambacho kwamba mwanadamu ataifanya katika maisha yake katika umri wake haitakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala pasina na aqida na pasina na tauhid chochote ambacho kwamba wewe utayatanguliza yaumul qiyama utayaona lakini Allah subhanahu wa ta'ala atayakuonyesha ni kana kwamba ni vumbi ambayo imetapakaa na kuenea katika hewa kumaanisha haitakufaidisha chochote ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala asema waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura Eh, kwa hivyo jambo la kwanza ambalo kwamba Muislamu afaa kulipatia umuhimu, Muislamu afaa kulizingatia, Muislamu afaa kujibidisha kulielewa na kulifahamu ni jambo la kumjua Mola wake, jambo la kumtambua muumba wake kwa eh, majina yake mazuri sifa zake njema na vitendo vyake vitukufu na kuwa yeye peke yake ndiye afaa kuabudiwa ndio maana katika Qur'an sura Muhammad aya 19 Allah subhanahu wa ta'ala asema fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir dhanbik jua yakuwa hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kisha ndio ufuatiliza na amali zingine kama vile kufanya istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ibada zingine lakini leo utakuta ni jambo la kusikitisha watu wanazungumzia watu wana wa kuzungumza maneno mengi kujadiliana kupitia eh, sehemu mbalimbali mbali, na hata katika hivi vyombo vya mawasiliano utakuta watu wanabishana wanazungumza wana, wana discuss na kujadili mada tofauti tofauti lakini nadra sana ukute watu wanafundishana kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala watu wanakumbushana kuhusiana na umuhimu wa ibada umuhimu wa tauhid katika maisha yao lakini ukweli ni kuwa bila tauhid sisi si chochote si lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila tauhid ibada zetu tunazozifanya zote zitakuwa hazina maana wala hazitatufaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila tauhid sisi tutakuwa ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala hata kama tunaswali hata kama tuwafunga hata kama tuwafanya mengine yote lakini maadam sisi hatujahakikisha tauhid katika maisha yetu na hatujajua shirki na kujiweka mbali nayo basi itakuwa sisi ni Eh, ni yani hatuna maana yote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walipotumwa wote ujumbe walioanza nayo kuifikisha ilikuwa ni ujumbe wa tauhid mitume wa Allah sallallahu alayhi wasallatu wasalam hawakuanza kuwafunza watu kuhusiana na umuhimu wa uongozi hawakuanza kuwafunza watu kuhusiana na umuhimu wa kuwasaidia watu umuhimu wa kufanya uadilifu la walianza kuanza kuwatambulisha watu kwa muomba wao ni nani ni nani wanafaa wao kumwabudu katika siku zao za kila leo ndio maana mitume wote wao walikuja kwa kaumu yao na ujumbe wao wa kwanza ni wajtanibu at taghut tumwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na mengine yote ambayo yanaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio ilikuwa ujumbe wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuja kufikisha hili ndio maana baada Eh, nasi pia baada ya kupata fursa hii ya kuweza kukumbushana machache kuhusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala tukaonelea kuwa jambo bora ambalo tutaanza nalo katika mazungumzo yetu katika kukumbushana kwetu na kufundishana kwetu liwe ni katika jambo hili muhimu ambalo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walianza nalo nalo ni kuwatambulisha watu kuhusiana na ibada zao za kila leo kuhusiana na muumba wao Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad ni vipi yeye ataka ku kuaminiwa na ni vipi yeye ataka kuabudiwa subhanahu wa ta'ala kwa sababu muislamu yeye hawezi akahakikisha tauhid katika maisha yake hawezi akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa mpaka aweze kuhakikisha mambo mawili jambo la kwanza aweze kuisoma tauhid kuijua na kuisimamisha jambo la pili aweze kuijua kinyume cha tauhid ambayo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na akajiweka mbali nalo na insha Allah ta'ala risala hii fupi ya Sheikh Muhammad Jamil Zainu ambayo ni khudha aqidatak itatusaidia sisi kuweza kuyatambua baadhi ya haya mambo na kujikumbusha baadhi ya mambo haya ya kimsingi ambayo tuliwe, tuliwahi kujifundisha hapo mbeleni na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik aturuzuku ikhlas katika maisha yetu atujalie ni wale ambao wamehakikisha tauhid katika maisha yao na wamejiweka mbali na shirk katika umri wao wa akhiru da'wana an alhamdulillahi alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh